Vallahi ki, bu həyatda bu yoldan başqa nizat yolu yoxdur. Qəbrə qoyulmamışdan əvvəl düşünün, qəbrə qoyulduğunuz zaman bir daha bu həyata qaytarılmayacaqsınız. Nə edəcəksinizsə indidən edin. İmam Şafi rahiməhullah öz şeirində buyurur ki, ağlayırdı insan, sən dünyaya gələndə, sevinib gülürdülər insanlar yan yörəndə. Özün üçün gün ağla, elə işlər gör ki sən, onlar ağlayan zaman sevinəsən, güləsən. Elə işlər görün ki, Allahın hüzuruna üzü ağ gedə biləsiniz. Hələ sahabilərin dövründə sahabilərdən biri öz tələbələrinə görün nə deyir? Deyir ki, Biz sahabələr günah gördükdə elə düşünərdik ki, boynumuzdan bir dağ asılır. Dağ. O günahdan nə zaman xilas olacaq? Siz günah gördükdə isə elə bilirsiniz ki, burnunuzun üstünə bir milçəyi qonub, onu belə edəcəyəm, uçub gedəcək. Hələ sahabələrin dövründə baş verir bu hadisələr. 15 əsr keçib görün müsəlmanlar nə qədər zəifləyib, nə qədər günah işlər var ki, onlar ona boş bir şey kimi baxırlar. Qiyamət günü isə hər bir kəlmə, ağızdan çıxan hər bir kəlmə tərəziyə qoyulacaq, haqq hesab ediləcək. Allah subhanət hələ buyurur, Mə yəlfizu min qavlin illə lədeyhi raqibun atid. Ağızdan nə çıxırsa, insan nə tələffüz edirsə, hər bir kəlməni sağında və solunda duran mələklər yazır. Və mən də qərara gəldim ki, bugün sizə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin bu mövzuya aid, bu xüsusda olan bir hədisini açıqlayım. Ha belə, bugünkü gündə baş verən bəzi hadisələrə toxunun. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin bu hədisi Buxarinin səhiyyə əsərində rəvayət edilmişdir. 10-cu və 11-ci hədislərdir. Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm həmin hədisdə buyurur ki, Əl-Muslimu Mən səliməl-Muslimunə min lisənihi və yədihi Müsəlman o kəsdir ki, onun dilindən və əlindən başqa müsəlmanlar əziyyət çəkməsin, başqa müsəlmanlara zərər dəyməsin. Digər hədisdə isə sahabələr Rasulullah s.a.v-lə soruşur, ya Rasulullah, hansı müsəlman daha fəzilətli sayılır? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onlara belə cavab verir. Dilindən və əlindən müsəlmanlara zərər dəyməyən müsəlman. Hədisdə dili ilə əziyyət vermək deyildikdə, müsəlmana istehzə etmək, ona böhtan atmaq, onun qeybətini qırmaq, onu söymək, onu lənətləmək, onu təhqir etmək və başqa bu kimi yaramaz əməllər qəst edilir, nəzərdə tutulur. Əli ilə əziyyət vermək deyildikdə isə müsəlmanı vurmaq, onun malını mənimsəmək, onun əleyhinə böhtanlar yazmaq və s. nəzərdə tutulur. Düzdür, dili və ya əli ilə müsəlman qardaşına əziyyət verən müsəlmana kafir demək olmaz. Çünki onlar da Allahı və onun Rəsulunu sallallahu aleyhi və səlləmi qəbul edir, sevir, namaz qılır, oruç tutur, və digər yaxşı işləri görürlər. Lakin belələrinə yaramaz, fasiq, ara qırışdıran, ara vuran, fitnəkar, alçaq və s. adlar vermək olar. Bu hədistə dilin və əlin xüsusilə vurgulanması heç də o demək deyil ki, başqa əzalarla əziyyət vermək olar. Xeyr. Müsəlman ümumiyyətlə başqalarına əziyyət verməkdən çəkinməlidir. Hədistə dilin və əlin ayrıca zikr edilməsi ona görədir ki, bu iki əza daha çox fəaliyyətdə olur. Lakin qeyd etmək lazımdır ki, dil ilə verən əziyyət daha çox olur. Çünki dil yorulmaq bilmir. Dil yorulmaq bilmir. Bu dili qorumaq lazımdır ki, cənnəti qazanasınız. Bu xüsusda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm belə buyurmuşdur. Kim mənə iki çənəsi arasındakını və iki budu arasındakını qoruyacağına zəmanət verərsə, yəni dili ilə cinsiyyət orqanını günahlardan qoruyacağına zəmanət verərsə, mən onun cənnətə girəcəyinə zəmanət verərəm. Başqa bir hədisdə Rasulullah sallallahu aleyhi və sələm buyurur, kim Allaha və axirət gününə iman gətirirsə, qoy, ya xeyir söyləsin, ya da sussun. Böyük alimlərdən Fudayl ibn İyad rahimahullah rəvayət edir ki, mən Süfyan Thəvrinin belə dediyini eşitdim. Mənim üçün birisini oxla vurmaq ona söz atmaqdan daha xoşdur. Belə ki, ox ona dəyməyə bilər, ancaq atdığım söz mütləq ona dəyəcək. Mütləq budur ki, danışdığınız sözlərə fikir verin. Nə danışırsınız? Danışdığınız Allah xatır nədirmi? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin buyurduğu kimidirmi? Yoxsa nəfsinizə görədirmi? Şeytanın vəsvəsələrinə uyğundurmu? Buna fikir verin. Tarix boyu sələflər bu mövzuda çox ehtiyatlı olmuşlar. Əsassız olaraq heç kəsə dil uzatmamışlar. Fasiqlər onların arasını qurmaq istədikdə, uca Allahın, ey <coughs> iman gətirənlər, əgər bir fasiq sizə bir xəbər gətirsə, onu araşdırın. Yoxsa bilmədən bir qövmə pisliyə də, sonra da bunun peşmançılığını çəkərsiniz. Ayəsini xatırlayar, məsələnin doğru olub olmadığını araşdırmadan müsəlman qardaşı barədə qərar verməzdilər. Araşdırana qədər isə pis rəndə olmasınlar deyə müsəlman qardaşının elədiyinə 70 cür üzr gətirər və üzr tapmadıqda bəlkə onun üzrü var, mən bilmirəm deyərdilər. Beləcə, Allahın rizasını qazanmaq üçün islah olunmağı istəyən qövmü Allah islah edər. Fəsad törətmək istəyənlərin isə vallahi ki, fəsadı üzərinə fəsad artırar. Təəssüflər olsun ki, Dünyanın bir çox məmləkətlərində elə səviyyəsiz insanlar var ki, onlar cəmaat arasında İslamı bilən elm əhli kimi tanınmalarına baxmayaraq, işləri ancaq dilləri və əlləri ilə müsəlmanlara əziyyət verməkdir. Belələrinin həyatına diqqətlə nəzər salsanız görərsiniz ki, bunlar kafirlərdən çox müsəlmanlara sataşır. Onlar barədə əsassız ittihamlar yayır onlara zərər vurmağa çalışır, vaxtları onlara sərf edir, öz vaxtlarını bu işlərə sərf edir və özləri ağılda olanları bir yerə yığıb onların qeybətini edir. Müsəlmanların ölmüş ətini yiyir və utanmaz-utanmaz özlərini əhl-i sünnə və cəmaa adlandırırlar. Özlərinə o qədər belə qeybətlərə öyrədirlər ki, axırda həsəddən dolayı eyni əqidədə, eyni mənhəzdə olduğu, uzun illər çörək kəsdiyi qardaşına dil uzadır. Ondan salamı kəsir, öz yığınağına, özü ağılda olanlara da ondan salamı kəsməyə çağırır. Onu gözdən salmağa çalışır və utanmaz-utanmaz sələflər belə ediblər deyir. Təs təsəvvür edin ki, böyük alimlərdən biri digər alimləri öz məclisinə yığıb hansısa bir alimin dini, şəriət xətasını bir kənara qoyub, həmin alimin zövcəsinin paltarından danışır. Və ya anasının pozğun olduğunu iddia edir. Və ya həmin adamı dəlilikdə, divanəlikdə ittiham edir. Təsəvvür edin, 15 əsr ərzində sələflərdən, alimlərdən söhbət gedir, cahillərdən yox. Alimlərdən heç biri belə bir hərəkətə yol verməyib. Bu ancaq cahil hərəkətidir. Cahil əməlidir. Yanındakılar da təəssüflər olsun ki, bunu təsdiqləyir. Qorxudanmı və ya maddi maraqdanmı buna göz yumur, bunun cavabını vermirlər. Halbuki Uca Allah Quran-ı kərimdə belə buyurur. وَلَا تُطِيعُ أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ الَّذ۪ينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُسْلِحُونَ Həddi aşanların əmrinə tabi olmayın. Onlar yer üzündə fəsad törədir və özlərini günahlardan təmizləmirlər. Əş-Şuara surəsi 151-152-ci ayələr. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm isə bu xüsusda demişdir. Kim Allah üçün sevər və Allah üçün qəzəblənərsə, Allah üçün sədəqə verər və Allah üçün qadağan edərsə, imanını tamamlamış olar. Bu haqqsa itirənlər elm əhlinə yox, daha çox ərlərinə qarşı nankorluq edən qadınlara bənziyirlər. O qadınlar ki, əri il boyu ona yaxşılıq edir. Bir dəfə ondan yaxşılıq görmədikdə, mən heç vaxt səndən xeyir görmədim deyirlər. Onlar da həmçinin uzun illər qardaş olduğu adamın yaxşı işlərindən danışmır. Həmin arvadlar kimi ancaq özlərinin xəta saydığı böhtanı şirdib adamı gözdən salmağa çalışır və avam cəmaata filan kəs dəlidir, filan kəs xavarizdir, filan kəs filan şeydir deyirlər. Bidətçidir, bidətçilərlə oturub durur və s. ittihamlar irəli sürürlər. Bu haqqısa itirənlər kafirlər üçün 70 yox, 700 cür üzr tapıb onu müsəlman sayır. Müsəlman qardaşının bir xətası isə onların gözünə girir. Əslində onlar öz gözlərində kötüyü görmür. Qardaşı çöp axtarır. Hər bir kəsin xəta etməsi labüddür. Vallahi ki, labüddür. Çünki bunu Peyğəmbər s.ə.v deyib. Mən demirəm. Kullu bəni ədəm xatta və xayrul xattainə təvvavun. Hər bir Adəm evladı xəta edir. Xəta edənlərin ən xeyirlisi tövbə edənlərdir. Nə vaxt gəlib həmin xəta edən mömin qardaşına xətasını Quran və sünnə ilə sübut elədin, o da tövbə eləmədi. Dalınca danışmaq kişiyə yaraşan söhbət deyil, əməl deyil. Alimlərdən biri baxır ki, müsəlmanlar arasına fasiqlər fitnə salıb və həmin müsəlmanlar bir müsəlman qardaşını gözün çıxdıya salıb onun bir eybini tutub, şişirdib, gözdən salmağa, məhv eləməyə çalışırlar. Alim qərara gəlir ki, həmin o müsəlman qardaşını müdafiə eləsin. Yerdə qalanları utandırsın. Əvvəlcə qardaşlıq barədə onlara gözəl xütbə verir. Nəsiyyət edir. Sonra bir ax kağız parçası götürür və həmin kağızın üzərinə qara bir nöqtə qoyur qələmlə və həmin kağızı müsəlmanlara göstərir və sual verir. Burada nə görürsünüz? Hamı bir ağızdan eyni cavabı verir. Qara nöqtə. Bir də soruşur, nə görürsünüz? Yenə hamı eyni cavabı verir. Qara nöqtə. Alim başlayır ağlamağa. Utanmırsınız. Bu boyda ax kağızı görmürsünüz. Bir qara nöqtə sizin gözünüzə girir. Ayıb deyil sizə. Bu qədər işlər görür müsəlman qardaşınız, bu qədər yaxşılıqlar edir. Allah yolunda bu cür fəaliyyət göstərir. Bu sizin gözünüzə girmir. Balaca bir xətanı şişirdib onu cəhənnəm əhlindən etmək istəyirsiniz. Bu səviyyəsizlər hələ də başa düşməyiblər ki, Allahın uzatdığı bir kimsəyə Allahın yazdığı qədərdən artıq heç nə edə bilməzlər. Yenə, bunu mən demirəm. Bunu Allahın rəsulu, sallallahu aleyhi və sələm deyir. Sahabəsinə nəsiyyət edir. Deyir, İhfəz illəhə yəhfəzqə İhfəz illəhə təcidhu tucəhək Allahı qoru, yəni Allahın dinini yaşa, onu hər tərəfə yay, Allah da səni qoruyacaq. Allahın dinini qoru, Allahı qarşında taparsan. Yəni Allahın nəzarəti həmişə sənin üzərində olacaq. Köməyi həmişə sənin yanında olacaq qüdrətli və qüvvətli Allah səni qoruyarsa, kim sənə pislik edə bilər? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm də hədisin ardınca deyir, əgər bütün cinlər və insanlar bir yerə yığışıb sənə pislik eləmək istəsələr, Allahın yazdığı qədərdən artıq bir şey edə bilməzlər. Və bu pislikdə, bu imtihanda da xeyir var. Vallahi ki, xeyir var. Başınıza gələn hər bir müsibətə görə sevinin. Birincisi ona görə ki, Allah subhanətələ sizi sevir deyə tez-tez sizi imtihana çəkir. İkincisi ona görə ki, siz peyğəmbərlərə oxşadıqsa, iman artdıqsa, başınıza gələn müsibətlər də artacaq. Üçüncüsü ona görə ki, hər bir imtihana səbr etmək savabınızın artmağı deməkdir. Dördüncüsü, hər bir imtihan günahlar üçün kəffarədir. Və beşincisi, hər bir imtihandan sonra, necə ki, Allah subhanətə alə təkrar-təkrar Quran-ı kərimdə təkidlə vəd verir, İnnəməl usri yusra fə innəməl usri yusra. Hər bir çətinlikdən sonra asanlıqlar gəlir. Hər bir imtihandan sonra vallahi ki, yollar asılır. Məyər hər namazdan sonra dua edib demirsiniz ki, Allahümmə lə məniyə limə ataytə və lə mu'təyə limə mənatə və lə yənfəuzə cəd minkəl cəd. Demirsiniz bu duanı? Nədir mənası? Allahım, sənin neymət verdiyinə mani olacaq, mani olduğuna da neymət verəcək bir kimsə yoxdur. Heç bir hörmət sahibinə sənin yanında hörməti fayda verməz. İnsanlar Allah yanında yalnız təqva ilə fərqlənirlər. İnnəm əkramakum indallahi ətqakum. Həqiqətən, Allah yanında ən hörmətli olanınız Allahdan ən çox qorxanınızdır. Yoxsa ki, nə vəzifəyə görə, nə puluna görə, nə tərəfdarların sayına görə, nə ordusuna görə insan Allah yanında hörmətli ola bilməz. Ömər ibn Xattab radiyallahu anhın sözünüzü yadınıza salın. Nəhnu qavmun, əazzən Allahu bil-İsləm, fəməhmə btəqəynə l-izzətə bi qeyrihi, əzəllən Allah. Biz Allahın İslam dini sayəsində ucaltdığı bir ümmətik. Nə qədər ki, İslamdan başqa bir şey vasitəsilə ucalmaq istəyəcəyik, Allah bizi alçaldacaq. Bu müasir firqənin başında duranların nəyə görə mütriflik, yəni rus dilində desək, artistlik elədiyi aydındır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bu xüsusda belə buyurur. Fəisə abdud dinar və abdud dirhəm və abdul xamisə. İn uqtiyə radiyə və illəm yuqtə səxitə. Fəisə vəntəkəsə və idə şikə fələn təqəşə Dinarın qulu, dirhəmin qulu, zərzibalı paltarın qulu bədbəxt olsun. Beləsinə bir şey verilsə razı qalar, verilməsə qəzəblənər. Beləsi bədbəxt olsun, azar canından çıxmasın və bədəninə batan tikanı çıxardacaq bir kimsə tapılmasın. Diqqət edin, Beləsinə Allahın Rasulü sallallahu aleyhi və sələm bəddua edir. Beləsi necə ucala bilər? Necə ucala bilər? Uca Allah belələrini tarix boyu alçaldıb, vallahi ki, bundan sonra da alçaldacaqdır. Rasulullah sallallahu aleyhi və sələm hədislərin birində buyurur ki, hər kim insanların xoşuna gəlməsə də, Allahı razı salacaq əməllər edərsə, Allah gez-tez onu həmin insanlara sevdirər. Onlar ona qulaq asar, onun dediyini edərlər. Kim də insanların xoşuna gəlsin deyə Allahı qəzəbə gətirəcək əməllər edəcəksə, Allah onu alçaldacaq və elə, elə edəcək ki, gez-tez o insanlar ona qarşı çıxacaq. O insanların gözündə həmin adam heç olacaq. Yaxşı, bəs belələrinin yanında quyruq boğayanlara nə düşür ki, və ya nə çatır ki, haqqı gizlənir və nəyinsə xatirinə susurlar. Bəzən gəlirsən bir məclisə, həsədi üzündən səni sevməyən, dünya xatirinə səndən üz sevirən, Allahın düşməni olan iblisin vəsvəsələrinə uyan kimsənin göstərişi ilə, səninlə ədavət aparan və nəhayət Allah qarşısında yox, maddiyyat qarşısında alçalan, alçaq mütriflər səni görən kimi məclis yiyəsini kənara çəkib, bunu bura kim çağırır? Məsləhət deyil onu çağırmaq. Ondan uzaq olun. Onu bura çağırsanız başınız ağrıyacaq. Və s. Başqa bu kimi şeytanı razı salacaq sözlər deyir və elə güman edirlər ki, qiyamət günü onlara çox sağ ol deyiləcək. Həmin məclisin yiyəsi məğrur adam olarsa, onun cavabını elə yerindəcə verər. Kiminləsə arasında olan ədavətin ona heç bir aidiyyəti olmadığını deyər. Həmin mütrifdən aslı olan kimsələr isə onun qarşısında boyunlarını bükər və ölənə qədər ona itaət edəcəklərinə, başqa cür desək, köləlik edəcəklərinə söz verərlər. Vay belələrin alınır. Məğrur adamlara dair Quran-ı kərimdə gözəl bir misal çəkilir. Diqqət edin. Musa aleyhissalam Firona Allahın dəlillərini göstərdikdən sonra Firon onları qəbul etmir. Və ey Musa, biz də sənə buna bənzər bir sehir göstərə bilərək deyir. Biz də sənə buna bənzər sehir göstərə bilərik. Sonra məmləkətdə olan sehirbazların hamısını hüzuruna toplayır ki, öz gücünü Musaya göstərsin. Ayəyə diqqət edin. Hamısını öz ətrafına toplayır ki, öz gücünü Musaya göstərsin. Musanın isə arxasında duran Allahdır. Ona arxayan olur. Allah da qüdrət və qüvvət sahibidir. Sehirbazlara da vəd edir ki, Musaya qalib gəlsəniz, onu üstələsəniz, öz yanımda sizə yer verəcəm vəzifə verəcəm, pul verəcəm və s. Ənamlar verəcəm. Bu da tarix boyu Firon kimlərinin üslubu olub. Havadarlarını öz başına yığıb onları dünya malı verməklə şirniklendirib, sonra da onlardan alət kimi istifadə ediblər. Musa aleyhissalam seyirbazlara Allahın əzabı ilə təhdid edir və deyir, vay halınıza, Allaha qarşı yalan uydurmayın. Yoxsa o sizi əzabla məhv edər. İftira yaxan ziyana uğraya. İftira yaxan ziyana uğraya. Bir daha təkrar edirəm bu ayəni. İftira yaxan ziyana uğrayar. Firavunun adamları öz aralarında işləri barəsində mübahisə edib, xəlvətcə söhbət edirlər. Yenə böhtana əl atırlar. Görün nə deyirlər. Bu ikisi yəni Musa və Harun aleyhisselam doğrudan da sehirbazdır. Onlar öz sehirləri ilə sizi torpağınızdan qovub çıxartmaq və sizin ən gözəl yolunuzu aradan götürmək istəyirlər. Odur ki, bütün hilələrinizi cəmləşdirib meydana dəstə-dəstə gəlin. Hamısını onlara qarşı qaldırır. Hamını onlara qarşı qaldırır. Bugün qələbə çalan xilas olacaqdır. Yəni, vəzifəyə qoyulacaq, kifayət qədər ona pul veriləcək və s. Seyirbazlar Musanın möcüzəsini gördükdən sonra bunun Allah tərəfindən olduğunu yəqin edirlər və səcdəyə qapanıb deyirlər, biz Harunun və Musanın Rəbbinə iman gətirdik. Əsas əhvalatın bu hissəsidir. Ayələrin bu yeridir. Firon deyir, mən sizə izin verməmişdən əvvəl Siz ona iman gətirdiniz. Yəni, onunla oturub duracaqsınız. Ona qoşulacaqsınız. Onun dediyinə inanacaqsınız. Məni saymayacaqsınız. Mənim tabiçiliyimdən çıxırsınız. Bunu demək istəyir Firon onlara. Şübhəsiz ki, o sizə sehir öyrədən böyüyünüzdür. Sizi də yoldan çıxartdı. Sonra onları təhdid edir. Mən sizin əllərinizi və ayaqlarınızı çarpaz kəstirəcək, özünüzü də xurma ağaclarının gövdələrində çarmıxa çəkəcək. İndiki Firon kimlər də öz ələ altılarını hərdən təhdid edir. Sənin başına filan oyunu gətirərlər, filan, filan, filan eləyərlər, ondan uzaq ol. Eyni üslubdur, şeytanın eyni üslubu. Onda hansımızın əzabının daha şiddətli və daha sürəkli olduğunu biləcəksiniz. Bu cür onları təhdid edir. Lakin məğrur adamlar, artıq mən onlara seyirbaz demirəm, çünki artıq iman gətirirlər. Bu möminlər, bu məğrur möminlərin cavabına baxın. Biz heç vaxt səni bizə gələn bu aydın dəlillərdən və bizi yaradandan üstün tutmayacaq. İndi nə hökum verəcəksən, ver. Sən ancaq bu dünyada hökum verə bilərsən. Həqiqətən biz Rəbbimizə iman gətirdik ki, o bizi günahlarımıza və sənin bizi məcbur etdiyin sehrə görə bağışlasın. Allahın mükafatı daha xeyirli, cəzası isə daha sürəklidir. Kim Rəbbinin huzuruna günahkar kimi gələrsə, cəhənnəmlik olar. O, orada nə ölər, nə də yaşayar. Kim onun huzuruna yaxşı əməllər etmiş bir mümin kimi gələrsə, onlara ən yüksək dərəcələr nəsil olan, ağacları altından çaylar axan ədim bağları, onlar orada əbədi qalarlar bu günahlardan təmizlənənlərin mükafatıdır. Taha surəsini 56-cı ayədən 76-cı ayəyə qədər oxuyub özünüz bu əhvalatı şahidi ola bilərsiniz. Məğrur adamlar yəqin bilirlər ki, fasik adamlar, yaramaz adamlar onların sadəcə dünyasını korlaya bilər. Ahirət isə Allahın əlindədir. Ahirətinizi qazanmağa çalışın. Narahat olmayın. Allah özü onların işlərini dolaşığa salıb, onların öz dünyalarını elə çorlayacaq ki, onu daha düzəldən tapılmayacaq. Ahirətini də əlindən elə alacaq ki, onu ona verən tapılmayacaq. O qardaşlarımız ki, ancaq Allahdan qorxur. Firon kimilərinə yox, haqqa tabi olurlar. Allah onlara səbir versin. Firon kimilərinin şəhərini onlardan uzaq eləsin o mömin qardaşlarımızın canını müsəlman olduqları halda alsın. Onları ən yüksək dərəcələr, içində əbədi qalacaqları ağacları altından çaylar axan cənnət bağlarına daxil etsin. Və o kimsələr ki, haqqı araşdırmadan, fironluq edən kimsələrə tabi olur. Onlara yaltaqlıq edir. Onların buyruğu ilə mömin qardaşlarından salamı kəsir. Hamıdan ağıllı olduqlarını güman edir. Özlərinə də haqqı sübut etdikdə qəbul etmir, əksinə cəmatı parçalamaq olmaz deyir. Firon kiminə tabi olmaq lazımdır və xaliqə asi olaraq məxluqa itaat edirlər. Allah onları sevdiyi kimsə ilə bir yerdə həşr eləsin. Əməli salih mömin qardaşlarımızın onların əleyhinə etdikləri bəd duaları daim qəbul etsin və onları cəhənnəm əhlindən etsin. Kimlər ki, Allahın razılığını qazanmaq məqsədi ilə bir yerə toplaşırlar. Allah onlara kömək olsun. Amin. Onları bu dünya, bu dünyada Allah subhanətə alə xoşbəxt eləsin. Amin. Onları bu xalqa yaxşılıq edən kimsələrdən etsin. Amin. Onların əli ilə xalqımıza hidayət versin. Amin. Onlara cənnəti nəsib eləsin. Amin. Uca Allah yaxşı işlər görmək məqsədi ilə yığışıb məşvərət edən kimsələrə böyük mükafat verəcəyini xəbər verib buyurur onların gizli söhbətlərinin çoxunda xeyir yoxdur. Yalnız sədəqə verməyi və yaxşılıq etməyi, yaxud da insanlar arasında sülh yaratmağı əmr edən şəxsin pısıldamasından başqa. Yalnız bu kimsələr xeyrxar insanlardır. Kim bunu Allahın razılığını qazanmaq üçün edərsə, biz ona böyük mükafat verərik. Ən-Nisa surəsi 115-ci ayədir. Yox əgər yığışmaqda məqsəd dəstə yaratmaq, həmin dəstəni əməli salih müəminlərə qarşı qaldırmaq və müsəlmanlara qarşı hilə qurmaqdırsa, qoyun da onlar əvvəlcə bu ayələri xatırlasınlar. Əvvəlcə bu ayələri xatırlasınlar. Uca Allah buyurur, onlar hilə qurdular. Allah da hilə qurdu. Allah qarşılıqlı olaraq hilə quranların ən yaxşısıdır. Digər ayədə buyurur, Alçaq hilələrə əl atanlar Allahın onları yerə batırmayacağına və yaxud gözləmədikləri bir yerdən əzabın onlara gəlməyəcəyinə əmindilərmi? Ya da gəzib dolaşdıqları zaman Allahın onları yaxalamayacağını mı düşünürlər? Axı onlar Allahdan yaxa qurtara bilməyəcəklər. Başqa bir ayədə buyurur, pis əməllər işlədib hirləyərlik edənləri şiddətli bir əzab gözləyir. Onların qurduqları hilələr də boşa çıxacaqdır. Yenə Allah s.ə.v. buyurur, günahkarlar qurduqları hilələrə görə Allahın huzurunda rəzil olacaq və şiddətli əzab çəkəcəklər. Həmsinin o buyurur, şübhəsiz ki, şeytanın hiləsi zəifdir. Yenə buyurur, onlar əvvəllər də fitnəkarlıq etməyə çalışmış, və sənin əleyhinə hilələr qurmuşdular. Axır ki, haqq öz yerini tapdı. Və onlar istəmədikləri halda Allahın hökmü qələbə saldı. Allahın hökmü daim qələbə salacaq, qardaşlar. Buna əmin ola bilərsiniz. Yenə Allah subhanət hələ buyurur. Qiyamət günü müttəqilərdən başqa bütün dostlar bir-birinə düşmən kəsiləcək. Həmin gün zalim kimsə Firon kimilər, Firon kimilərin tabeçiliyində olanlar barmaqlarını dişləyərək deyəcəkdir. Kaş ki, mən Peyğəmbərin yolunu tutub gedəydim. Vay halıma, kaş ki, filan kəslə dost olmayaydım. Çünki haqq mənə bəlli olduqdan sonra o məni ondan uzaqlaşdırdı. Ayələrin möhtəşəmliyinə baxın. Qurandan xəbəri olan insan, mömin qardaşına dil, əl, və başqa əzaları ilə əziyyət verərmi? Qurandan xəbəri olan insan dili ilə və əli ilə müsəlmanlara heç vaxt əziyyət verməz. Ha belə, qoya zalimlar bu hədisləri də xatırlasınlar. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm demişdir, hər xəlifənin iki sirdaşı olur. Biri ona yaxşılıq etməyi məsləhət görür və onu bu işə təşviq edir. Digəri isə ona pislik etməyi məsləhət görür və onu bu işə təşviq edir. Ancaq Allahın qoruduğu kimsə qoruna bilər. Ancaq Allahın qoruduğu. Allah qorumadığı kimsələrin yanında özü kimi pis adamların olduğunu görəcəksiniz. Başqa bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, Allah hər hansı bir başçıya xeyir nəsib etmək istədiyi zaman sədaqətli bir vəzir ona dost edir. Yaxşılıq etməyi unutduğu zaman vəzir bunu onun yadına salır. Yadına düşdükdə isə ona kömək edir. Allah ona xeyir nəsib etmək istəmədikdə isə pis bir vəziri ona dost edir. <coughs> Yaxşılıq etməyi unutduğu zaman vəzir bunu onun yadına salmır. Yadına düşdükdə isə ona kömək etmir. Digər hədisdə Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem deyir, qoy birisinin namusuna toxunmaqla və ya ona başqa bir pislik etməklə zülm etmiş adam dinar və dirhəmin fayda verməyəcəyi gün gəlməmişdən əvvəl ondan halallıq diləsin. Əgər qiyamət günü onun savabı olarsa, etdiyi zülm qədər savabından götürülər və məzluma verirlər. Yox, əgər savabı olmazsa, onda zülm etdiyi adamın günahlarından götürülüb onun boynuna qoyurlar və həmin adam cəhənnəmli olar. Digər bir hədisdə Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, Bilirsinizmi müflis kimdir? Sahabələr müflis, ya Rasulullah, nə bir dirhəmi, nə də bir malı olan kimsələrimizdir, deyə cavab verirlər. Onda Rasulullah s.a.v. deyir, Ümmətimin müflisləri o kəslərdir ki, onlar qiyamət günü namazla, oruzla və zəkatla, yəni bu əməllərin savabı ilə, ha belə birisini söymüş, birisinə böhtan atmış, birisinin malını yemiş, birinin qanını tökmüş, birini də vurmuş olduğu halda Allahın hüzuruna gələcək. Və zülm etdiyi bu adamlar ondan qisas alaraq onun savablarından götürəcəklər. Əgər ondan tam olaraq qisas alınmadan öncə savabları qurtararsa, həmin adamın günahlarından götürülüb, onun günahları üzərinə əlavə ediləcək. Sonra da bu adam cəhənnəm oduna atılacaqdır. Həmsinin qüdsü hədisdə Uca Allah subhanahu teala özü belə buyurur. Kim mənim dostumla düşmənçilik edərsə, mən ona hərb elan edərəm. Qardaşlar, bu hədislərdən ibrət almaq lazımdır. Allahdan diləyirəm ki, dost qəbul etdiyi kimsələr arasında bizləri də özünə dost qəbul etsin. Amin. Və müsəlmanlarla düşmənçilik edən kimsəyə hərb elan etsin. Amin onların yığınağını tezliklə darmadağın etsin. Özlərini pərən-pərən salsın. Dünya xatirinə dost adlandırdıqları kimsələri özlərinə qarşı qaldırsın. Bu dünyada onların iç yüzünü açıb rüsva etsin və qiyamət günü onların layiqli cəzasını versin. Ədalətli möminlərə isə bu ayələri xatırlamaq kifayət edər. Uca Allah buyurur, Ey iman gətirənlər, Sizlərdən olmayanı özünüzə sirdaş tutmayın. Onlar sizə qarşı fəsad törətməkdən əl çəkməzlər. Sizin sıxıntıya düşməyinizi istəyərlər. Düşmənçiliklərlə əl çəkməz. Həmin o düşmənçilikləri onların ağızlarından çıxan sözlərdən bəllidir. Köşklərində gizlətdikləri düşmənçilik isə daha böyükdür. Əgər anlayırsınızsa, biz ayələri artıq sizə bəyan etdik. Bax, siz o kəslərsiniz ki, onlara məhəbbət bəsləyir, onlar isə sizi sevmirlər. Siz nazil olan kitabların hamısına inanırsınız. Onlar sizinlə rastlaşanda. Biz iman gətirdik deyirlər. Təhlikdə qalanda isə sizə qarşı qəzəbdən barmaqlarının ucunu gəmirirlər. De, qəzəbinizdən ölün. Şübhəsiz ki, Allah kökslərdə olanları bilir. Sizə bir uğur nəsib olsa, bu onları kədərləndirir. Sizə bir fəlakət üz verdikdə isə buna fərəhlənirlər. Əgər səbr etsəniz və Allahdan qorxsanız, onların qurduğu hilə sizi ziyana sala bilməz. Həqiqətən, Allah onların nə etdiklərini əhatə edir. Digər ayədə Allah subhanətələ buyurur. İnsanları Rəbbinin yoluna hikmətlə, gözəl öyüd nəsihətlə dəvət et və onlarla ən gözəl tərzdə mübahisə et. Şübhəsiz ki, Rəbbin azğınlığa düşənləri də doğru yolda olanları da yaxşı tanıyır. Günahkarı cəzalandırmaq istəsəniz, sizə nə cəza verilibsə, siz də ona eyni ilə cəza verin. Əgər səbr etsəniz, bu, səbr edənlər üçün daha xeyirlidir. Səbr et. Sənin səbrin ancaq Allahdandır. Onlara görə kədərlənmə və qurduqları hilələrdən ötürü də sıxılma. Həqiqətən, Allah ondan qorxanlar və yaxşı işlər görənlərlədir müttəqi olub yaxşı işlər görsəniz, Allah hər zaman sizin yanınızda olacaq. Hər zaman onun nəzarəti sizin üzərinizdə olacaq. Allah subhanahu teala hər zaman əməli salih bəndələrini imtihana çəkir və çəkəcəkdir. Allahdan umuram ki, bizi belələrindən etsin. Bunda böyük xeyir var. Böyük xeyir. Belələri barədə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm demişdir. Müsəlmana üz vermiş elə bir yorğunluq, elə bir naxoşluq, elə bir kədər, elə bir üzüntü, elə bir əziyyət, elə bir dərd, hətta ayağına batan elə bir tikan yoxdur ki, onun sayəsində Allah həmin müsəlmanın günahlarını bağışlamasın. Həmsinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem demişdir. Allah kimə xeyir nəsib etmək istəsə, onu imtihana çəkər. Nə qədər imtihanımız artsa, bir o qədər vallahi ki, bizim xeyrimizə olacaq. Bugünkü gündə imtihan, imtihan dalınca gəlir. Hamısına səbr edirik, əlhəmdülillah. Allah bundan sonra da səbr etməyi bizə nəsib edəsin. Amin. Bunlardan yalnız birinə toxunmaq istəyirəm. Artıq səbrim tükənir. Yalnız birinə toxunmaq istəyirəm. Bu da adımıza yaxılan böhtandır ki, güya biz cəmatı bidət əhlindən elm almağa dəvət edirik. Ola bilər, hansısa bidayət əhlini tanımadığımız halda 4-5 il bundan əvvəl tərifləyək, öz kitablarımızdan ona hədiyə edək, onu qardaş adlandıraq, zahirən namaz qıldığına görə biz yalnız zahirinə hökm veririk. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir, insanlar la ilə illallah Muhammed Rasulullah deyib, namaz qılıb, zəkat verincəyə qədər onlarla vuruşmaq mənə əmr olundu. Qəlblərində olanı isə Allah bilir. Biz nə bilək ki, həmin adamların qəlbində nələr var? 5 il üstündən keçəndən sonra əgər həmin adamın bidəyətçi olduğu üzə çıxırsa və 5 il əvvəlki sözümə görə məni qınıyırlarsa, qınayanların vay halına. Belə qardaşlarımız var ki, vaxtı ilə rafiz olub, vaxtı ilə sufi olub, vaxtı ilə digər təriqətçilərdən, xavaricilərdən, bidətçilərdən olub, vaxtı ilə dediyi sözləri əgər hardasa gizlincə yazıblarsa, o cəsuslar, indiki gündə üzə çıxarıb, onu gözdən salmaq kişiliyə layiq əməldir ya yox? Kişiliyə sığan bir işdir? Əlbəttə ki, yox. Lakin, həmin nanəciblər yenə öz bildiklərini iddia edir. İddia edirlər ki, bu adam cəmaatı bidətçilərdən elm almağa dəvət edir. Əvvəla bizim tərcümə etdiyimiz 50-yə yaxın kitabların, ha belə oxuduğumuz, danışdığımız yüzlərlə moizələrin, dərslərin və xütbələrin heç birində bu öz əksini tapmayır. Bir dənə dəlil göstərin ki, kitablarımda yaxud xütbələrimdə, dərslərimdə bidət əhlindən elm almağa dəvət etmişəm sizi. Bir dənə dəlil göstərin. İkincisi, belə şayələr yayıldığı vaxt ortada dəlil sübut olmalıdır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem nə deyir? Əgər hər kəsə iddia etdiyi verilsəydi, onda bir qisim insanlar digərlərinin haqqını tapdalayardı. Odur ki, iddia edən dəlil sübut gətirməlidir. İttiham olunan isə and içməlidir. Şəriətə görə belə olmalıdır. Rasulullah sallallahu aleyhi və sələmin həyatı belə olub. Sahabələrin həyatı belə olub. Onun yolunu gedirsinizsə, belə olmalısınız şeytanın yolunu gedirsinizsə, başqa cür olun, özünüz bilərsiniz. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yanına iki nəfər gəlir. Biri sahabə olur, əziz sahabəsi, çox istədiyi sahabəsi, Allahın razı qaldığı bəndəsi, Əş'as ibn-i Qeys radiyallahu anhu iddia edir ki, filan torpaq sahəsi onundur. Yanında onunla bərabər gələn iddiaçı isə Yəhudi olur. Bu halda artıq o ittiham olunan tərəf sayılır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm Əşəs ibn Qeys radiyallahu anh soruşur. Dediyinin dəlil sübutu varmı? Əşəs radiyallahu anh deyir, xeyr ya Resulullah. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm üst tutur Yahudiyə. And içə bilərsənmi ki, o torpaq sahəsi sənindir? Yahudi and içir və Rasulullah sallallahu aleyhi və sələm hökmü onun lehinə verir. Yahudinin lehinə çıxarır hökmü. Ədalətə baxın. Budur ədalətli insanlar. Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm və onun yolunu tutub gedən insanlar. Təbuq döyüşündən müsəlmanların bir qismi yayınır. O cümlədən də Kəab ibn Məlik və onun iki dostu radiyallahu anhum hər üçü gəlir və döyüşdən yayındıqlarına dair üzürləri olmadığını etiraf edir. Peyğəmbər s.ə.v və sahabələri 50 gün onların tövbəsi qəbul olunana dək onlardan salamı kəsirlər. İmtihana baxın, heç kəs onlara dindirmir. Lakin həmin vaxt 80-ə yaxın münafiq Peyğəmbər s.ə.v-in yanına gəlir. Yalandan Allaha and içirlər ki, onların üzürləri olub. O yüzdən Təbuk döyüşünə getməyiblər. Andın möhtəşəmliyinə baxın. Peyğəmbər s.ə.v o andı qəbul edir və onları inanır, onlar üçün Allahdan bağışlanma dilir. Münafiqlər, təsəvvür edirsiniz, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bilirdi ki, onlar münafiqlər. Lakin andın möhtəşəmliyini sahabələrə öyrətmək məqsədi ilə bunu edir. Səhih el-Buxaridə rəvayət gəlir. İsa aleyhissalam baxır ki, bir nəfər bir yerdən bir malı götürür və çağırır onu, deyir ki, oğurluq edirsən, adam Allaha and olsun ki, oğurluq etmirəm deyə cavab verir. Onda isə aleyhissalam nə deyir? Sənin andını qəbul etdim, gözlərimi yalancı saydım. Andın möhtəşəmliyinə baxın. Və mən də and içirəm ki, qardaşlar, Allaha and olsun ki, ömrümdə bilərəkdən heç kəsə heç vaxt dəvət edib deməmişəm ki, gedin bidət əhlindən elm öyrənin. Kimlər ki, bu böhtanı mənim boynuma atır, qoy onlar da and etsin. Sonra Allahın lənəti olsun yalan danışanlara. Necə ki, İsa aleyhissalamın Allahın oğlu olduğunu iddia edən nəsranilər Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin yanına gəlir. Mübahisələri düşdüyü zaman Allah subhanət hələ ayə nazil edir. Deyir onlara deyin, özləri, ailələri, övladları gəlsin, sən də öz ailən, övladlarınla gəlin, qoy onlar and etsin ki, İsa Allahın oğludur, sən də and iç ki, İsa Allahın rəsulu, peyğəmbəridir. Sonra Allahın lənəti olsun yalan danışanlara. Cürət edirlərsə, qoy o lənəti öz boyunlarına götürsünlər, görün. Necə götürəcəklər? Cəfəri Sadiq Rahimahullahı hamınız tanıyırsınız. Elədir? Cəfər Sadiq Hüseyin radiyallahu anh nəslindəndir. Bir nəfər fasiq xəlifəyə gəlib şikayət edir ki, Cəfər Sadiq cəmaatı başına toplayır, yavaş-yavaş altdan-altdan onları sənə qarşı qaldırır. Axırda səni devirib, sənin yerinə keçəcəklər. Xəlifə hər ikisini çağırır, hər ikisini dindirmək üçün. Budur ədalətli mövqi. Hər iki tərəfi dinləməlisən hər iki tərəfi dinləmədən ancaq bir tərəfə qulaq asıb, bir tərəfli hökum versən, vay sənin alına. Xəlifə hər iki tərəfi dinləmək istəyir. Çağırır, Cəfər Sadiqə Rahiməhullaha deyir ki, bu adam sənin haqqında belə-belə deyir. Cəfər Sadiq deyir, bir xahişim var. Xəlifədən xahiş edir deyir, ona əmr edin ki, qoy Allaha and etsin desin ki, Cəfər Sadiq həqiqətən də insanları xəlifəyə qarşı qaldırır, onu devirmək istəyir. Və əgər mən yalan danışıramsa, Allah məni elə buradaca öldürsün. Xəlifə baxır əmin adamın üzünə deyir, de. Bunun dediyini de. Adam çıxılmaz vəziyyətdə qalır. Əgər deməsə, xəlifə ona cəzalandıracaq fikirləşir ki, yalandan Allahın adından and içsin. And içir ki, Cəhvər Sadiq bunu deyib. Andı ağzından o sözlər qutaran kimi yerindəcə ölür. Allahu Akbar. Yalandan bizə qarşı böhtan atır. And içərək onu sübuta yetirmək istəyənləri Allah subhanətə alə yerindəcə öldürsün. Amin. Allah onların layiqli cəzasını bu dünyada da, ahirətdə də versin. Amin. Odur ki, qardaşlar, belə söhbətlər eşitdikdə, əgər möminsinizsə, Allahdan qorxursunuzsa, Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmin yolunu gedənlərdənsinizsə və nəhayət doğru danışanlardansınızsa, onda hər iki tərəfi dinləməlisiniz. Dünya mənfəəti xatirinə bir tərəfin fikri ilə kifayətlənib, digər tərəfə nifrət etməməlisiniz. Belə edənlərin qiyamət günü vay halına. Uca Allah şeytanın yolunu tutub gedənlərin, haqsızcasına Firon kimilərinə tabi olanların, ona uyanların aqibətinin çox pis olacağını xəbər verir. İblisə belə buyurur. Budur haqq. Mən yalnız haqqı deyirəm. Mən cəhənnəmi səninlə və sənə tabi olanların hamısı ilə dolduracağım. Mən də hamımızın adından Allahdan diləyirəm ki, onun yolunu tutub gedənlərin hamısını Allah subhanətə alə cəhənnəmə doldursun. Onları cəhənnəmli etsin. Sonda, qardaşlar, hamımızın adından Quran və sünnədə varid olmuş dualarla Allaha yalvarıb, Allaha dua edib deyirəm. Ey Rəbbimiz, bizi, valideynlərimizi, evimizə mömin kimi daxil olanı və bütün mömin kişiləri və qadınları bağışla. Amin. Zalimlara isə həlakdan başqa bir şey artırma. Amin. Ey Rəbbimiz, Bizi zalım cəmatın əlində sınağa çəkmə Amin. və bizi öz mərhəmətinlə kafir cəmatın əlindən qurtar. Amin. Ey Rəbbimiz, fitnə fəsad törədən qövmə qarşı bizə yardım et. Amin. Yeddi qat səmanın Rəbbi, böyük ərşin Rəbbi olan Allahım, fironluq edən o zalımdan və onun köməkçilərindən, tərəfdarlarından, havadarlarından bizim üçün himayəçi ol ki, onlardan heç biri bizə zərər verməsin Amin. və ya bizə qarşı azğınlaşaraq həddini aşmasın. Amin. Həqiqətən sənin himayə etdiyin kimsə qüdrətlidir. Uca təriflər sənədir və səndən başqa məbud yoxdur. Allahım, bəla məşəqqətindən, bədbəxtsilikdən, pis taleydən və düşmənlərin bədxahlığından sənə sığınırıq. Allahım, onların yaxasını sənə tapşırırıq və onların şərindən sənə sığınırıq. Kitabı nazil edən, Haqq hesabı tez çəkən Allahın düşmənlərdən olan dəstələri darmadağın et. Amin. Allahım onları darmadağın et və onları sarsıt. Allahım pis gündən, pis gecədən, pis vaxtdan, pis yoldaşdan və yaşadığımız yerdəki pis qonşudan sənə sığınırıq. Allahım, ismətli olan dinimizi, yaşadığımız dünyamızı və qayıdacaq ahirətimizi islah et. Amin. Xeyirli işlər üçün ömrümüzü artır. Amin ölümümüzü isə şər əməllərdən qurtarmaq üçün rahatlıq vasitəsi. Allahım, bildiyimiz və bilmədiyimiz, tez və gec olan bütün xeyirləri səndən diləyir və bildiyimiz və bilmədiyimiz, tez və gec olan bütün şər əməllərdən sənə sığınırıq. Allahım, qulun və Peyğəmbərin Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmin səndən istədiklərini səndən istəyir və sığındığı şər əməllərdən sənə sığınırıq. Allahım, Cənnəti və ona yaxınlaşdıran hər bir söz və əməli səndən istəyir. Cəhənnəmdən və ona yaxınlaşdıran hər bir söz və əməldən sənə sığınırıq. Səndən bizim üçün yaşadığımız hər bir hökmün xeyirli olmasını istəyirik. Allahım, xeyirxalıq etməyi, pis əməllərdən çəkinməyi, miskinləri, kasıbları sevməyi, bizi bağışlamağını, bizə rəhm etməyini, və hər hansı qövmə bəla göndərmək istədikdə bəla bizə toxunmazdan əvvəl canımızı almağını səndən diləyirik. Amin. Sənin məhəbbətini və səni sevənin məhəbbətini qazanmağımızı, sənin məhəbbətinə yaxınlaşdıracaq hər bir əməli sevməyimizi səndən diləyirik. Allahım, bizi sevən, hər kəsi sev və bizi nifrət, bizə nifrət edən hər kəsin layiqli cəzasını ver. Amin. Allahım, səni zikr etmək, sənə şükür etmək və sənə gözəl tərzdə ibadət etmək üçün bizə yardım et. Subhanək Allahumma və bihəmdik, şəlləm və ilə, əstəxfiruqa və ətubu iləyik.